Разом з тим їй чомусь стало трохи кривдно. Хіба ж ми знали? Воно не було в нашій волі. Я теж згадую той вечір. Ми стільки після того пережили, але ж були й хороші дні, особливо на початку. Звичайні, тихі, з доброю тайною, яку ми ховали одне від одного. Ми ще тоді нічого не знали, сказав він тихо. А десь глибоко-глибоко, неначе росло зернятко. Якби не було тих днів, то, може, ні для чого було б біжити, сказала вона переконано. Страшно як. Але це правда. Розділ четвертий. Ірина одягла капелюшок. Простий, плескатенький. Єдиною прикрасою на ньому був білий шнурочок. Взяла в руки сумочку. Почувалося неймовірно гарно, навіть весело. Мельком глянула в дзеркало, усміхнулася собі. Навіть показала кінчик язика і тільки якийсь зеленавий вогник, що стріпнувся в глибині очей, примусив її на мить задуматись. Вона здивувалася, щось неясно відчула, але одразу ж засміялась і ще раз подивилась в дзеркало. Вона така молода, така гарна, ну, може, не зовсім гарна але в неї такі красиві брови, не товсті, не тонкі, густі, наче плисові. І сама вона юнка, струнка. Зараз особливо відчувала свою в'юнкість і сягнистість. І так їй легко та простора на душі, бо ж такий дзвінкий і прозорий ранок. І соловейко цілу ніч заливався в сусідньому садку, бо тьохкує ще й зараз, правда, вже млосно і сонно. Вона зупинилася коло вішалки, зняла біле шерстяне манто, яке її привіз із відня Василь, хвильку потримала в руці і з легким зітханням повісила назад. Згадала клаву, у якої немає та, мабуть, ніколи й не буде такого манто. Подумала, що дні ще теплі. Але їй чомусь захотілося одягти те манто. Вона ще не одягала його на роботу жодного разу. До Пушкінського парку доїхала тролейбусом. Туди можна було добутися на метро, коли лінію дотягли до заводу більшовик. Вона їздила тільки підземкою, а зовсім недавно помітила, що віддає перевагу тролейбусові та трамваєві. І вже більше не дивувалася москвичам котрі за кожної нагоди воліють їздити наземним транспортом. А сьогодні їй чомусь особливо хотілося бачити сонце, нехай хоч крізь шибки вагона, і дерева, і блискучі политі вулиці. Звідти на дачну ішла пішки. Чотири паралельні вулиці, ще й досі чомусь називають дачні. Третя, четверта, п'ята і шоста. Хоч цей куточок уже давно посіло індустріальне місто. Вона йшла дуже швидко, її знову підганяла радість, а потім спохопилася пішла повільніше. Їй стало страшно своєї радості. Зрозуміла від чого і загнала ту думку глибоко-глибоко і аж розсердилася на себе. З властивою її нещадністю спробувала поглянути на себе збоку і потроху заспокоїлася, і вже навіть кіпкувала в себе, насамперед із своєї здатності закохуватися. Закохувалася часто, безоглядно, але так, що знала про це тільки вона.